regarded see you. άσχημος, κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να τον διορθώσουμε. Και φυσικά ζητάμε και τη βοήθειά σα. Γράψτε μα τι παρατηρείτε στον ήχο Οπότε και θα προσπαθήσουμε αστησία να τον διορθώσουμε Secretary Ενώ στην πραγματικότητα γύρω μα ότι μόνο χάμα του δεν υπάρχει το ίδιο Και η δακτυλία των συνεργατών μα μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Αλλά νομίζω ότι και εσεί ε, με τι θέσει μα εικόνε, οι οποίε έφταναν από το εξωτερικό, αλλά και αυτέ που διαδραματίζονταν ε, στο σημείο τη αδικία, όπου οι γενοπολιτέ των λαϊκών μοίραζαν Yes. nacionales van a venir rápido que te obtenga que όμως στη δυστυχία για περισσότερο κόσμο, για περισσότερους ανθρώπου οι οποίοι δεν who should be για να μπορείτε να έχετε και άλλε λύσει. τέλος. Οι αλλαγές οι οποίες world. relationship Christian Προσέξτε λοιπόν σχέση με το Ταμείο υποτίθεται Thank you. sugar Το μόνο που υπάρχει είναι στάξιμο από την κυρία Σου λένε χρωστάς. there's the river. δηλαδή στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Και έρχονται τα βασάκια. Και έρχονται τα βασάκια. Σα είχα πει τι προηγούμενε μέρε για το βασάκι που έφτασε σε άνθρωπο, ο οποίο έγινε το μέρο πάνω από δύο χρόνια. Είναι στον Ελληνίδα τώρα μετά. Έφτασε ένα βασάκι, λέει, και έλαβε ιατρικού προσωπικού που θα κάνει ο στην ιδέα του Μπρουκλή στο σήμερα, κυρία μου, the δεν πολύ να Feliz Capra, Jesus.